สาธุสาธุสาธุอัจพนโตปกตะอัตมีทิวโสเอวะรูปโปโคพนโตทิวโสพุทเทนะภกวตา ปัญญาตัสสะธรรมสาวนสสะเยวะสัสธายะอุปาสสะอุปาติกานังอุโปสตสะสตาโลโหติอันธรรมยังคนโต สัพเพทัสมาทตา ตัตระพะคะวโตธรรมานุธรรมะปฏิตัติยาปูชนทายะอิมันจรติงอิมันจติวสังอัตถังคัสมนาคตังอุโปตถังอุปวัติสามาติกาลปริเฉทางกตวาตังตังเวรวิวิตาจิตาอุตวาสกัจังอุโปตถังสมาธิเยยามะอิทิสังหิอุโปตถังสัมปตานังตังทิตังมานิรัตตังโหตุ ขอประกาศเรื่องเรื่องทางที่จะสมาทานรักษาโวสดอันพร้อมไปด้วย องค์แปดประการ ให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทาน ทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานในวันนี้ โดยวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่แปดแห่งตักมาถึงแล้วก็แหละวันเช่นนี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้มาประชุมพร้อมกันฟังธรรม และเป็นการที่จะรักษาโพสดของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเชิญเชิดเราทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดการว่าจะรักษาโพสดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ แล้วพึงทำความเม้นโทษนั้นเป็นอารมณ์ อย่าให้มีจิตทุ่งร้านตรงไปที่อื่นพึงสมาทานองค์โบสถตั้งแต่ประการโดยความเคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อันหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายก็จะอยู่รอดมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลยมะยังพันเต ติกรเนนัสหะอัตถังัสมนาคตังอุโกสถังยาจามาอุติยัมติมะยังพันเต ติกรเนนัสหะอัตถังัสมนาคตัง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 สัมมังสระนังขจามิสังฆังสระนังาจามิทุติยมปิพุทธังสระนังาจามิทุติยมปิธรรมังสระนังาจามิทุติยมปิสังฆังสระนังาจามิ

ทานาติปัตหาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทานาติปาตาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรม สุราเมริยะมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานีสิกาเมรยะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานีสิกขาโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานี นาจาคีตาปาทิตาวิโชกทัสนามาราคันทะอิเลปนาทาลนามันดานาวิโพชนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีจตีตวาติตาวิสุกทัสสนามาราคันทะเวเลปนาทาลนามันดาานวิโพชนาทานาเว อุจจาชยะนามหาสยนาเวระมณีสุขาปดังสมาธิยามิอุจจาชยะนามหาสยนาเวระมณีสุขาปดังสมาธิยามิอิมังอัตังกัสมนาคตังโมรทังอิมันจารติงอิมันจาทิวสัง สมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิาาีิข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขอน้อมรับอุโบสถศีลอันพ้อไปรองแปดประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติแจ้งตังไว้ดีแล้วจะเก็บรักษาไว้ให้ดีไม่ขาด มีให้ทำลายตลอดชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งขอกุศลผลบุญส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนำไปสู่พระนิพพานมียนาคตการเรื่องหน้านี้เทินสมัย นานิอัตถาสิโมสถาสิราวเชนาชาตุกังกัตวาปมาเทนาลกิตภานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกชัมปทาสีเลนะนิปติงยันติตัสมาสีลังวิโตทายเยกราบพระพร้อมกัน พุทโธภะคะวะโต